wanna go play tricks on me. How many hoes wanna go play tricks on me? On me, on me. Mga batang Panginoon na naglalaro lang Sa bandang alapa, pangkasama ko lumutang Nasabi din ang atin niya sa katawan ko muna Dadaan yung ala kung gusto ko rin magkainuman Mga ilaw sa dilim, sa mata ko nakatingin Sagot ng chigas na kanina ko pag gusto tanungin Kung ano pangalan ng kasama niyang panalo rin Anong inaya ko sumama, nabanggit niya ako din Di niya pa ako kakilala, sumama siya kagad Narinig niya lang naman ang kasama ko yangga Mga damit lang nila yung sa sahig nakakalat Habang sa kama niya lang kaya hindi magpaawa Halata ko ako nasanay Nasanay siya umamat Ramdam ko siya sa realidad niyang tinatakasan Ang sabi niya sa akin di ka para sa kalsada Kahit na halata man pinalaki ka ng gangsta Parang si Rihanna babae pero hasla Ayaw mo sa drama, gusto mo sa gangsta Hindi ako ganun pero tayo yung magkasama Sa mga panahon wala kang katabi sa kama Sa dami ng pagsubok na ayaw maalala Dito muna tayo sa ngayon ako bahala Kung natatakot ka na muna magmahala Pareho tayo wag ang mag alam kung saan ako nakadepende Ang hirap maniwalang dito ako nakarating yeah. Sa daming pinakita sa akin sa edad na 20 Nang karanasan nang sa puso ko nagpalamig Sa kanya lang basta mayamat na kaya dalin May bayad o wala gusto niya ako pasayahin Ako pag umikot paningin ko sa balakang niya tsaka dead e Mas gagalingan niya pa sumayaw para sa gang May dala siyang di mahin Nilagay niya sa akin dila Ang tagal naman ang tama gumagana ba to dinga Nung gumana tinanong ko yung barkada niya balita Sagot niya lang mas gwapo ko sa personal makita Bigla ko naman hey kapit Tas wala na siyang damit Hinima yung malagkit Ayun sabog kami ulit Pandiin ng Pilipinang mambabae din ang trip O dalagitang malandi ang kahalikan niya na bit Parang si Rihanna babae pero hustler Ayaw mo sa drama Gusto mo sa gangsta Hindi ako ganun pero tayo yung magkasama Sa mga panahon wala kang katabi sa kama Sa dami ng pagsubok na ayaw maalala Dito muna tayo sa ngayon ako bahala Kung natatakot ka na muna magmahala Pareho tayo huwag kang mag when they go play tricks on me. On me. You can put the blame on me. On me. Cause it feels so damn good when I make it rain. Yeah, make them say, oh, why did I go? mo sa drama Gusto mo sa gangsta Hindi ako ganun pero tayo yung magkasama Sa mga panahon wala kang katabi sa fama Sa dami ng pagsubok na ayaw maalala Dito muna tayo sa ngayon ako bahala Kung natatakot ka na muna magmahala Pareho tayo wag ka mag-aalala